ETT, Bilardo. Cumbia 420 Elegante el lo plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso se ve duro y liso. Y ella lo plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico, eso se ve duro y liso. Y ese bombo salpica mientras yo estoy con la clica. Saca el billete que tengo la rica. Traigan botella que hoy se repica. Un flow inmenso que nadie te lo explica. Estamos activos, tiboto Son la barra, barra. Mucho ruido, ruido pa' la jarra, jarra. 420 tiro pa' la mala, mala. Mucho giro, giro pa' la fama, fama. Moviendo crack, crack. Pasó su pack pack Tiralo pa' track con este track, track. Toma otro track tiranja está hashtag, tag, desde Pilar, más y el elegante. Ya lo plancha pa'l piso, hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso se ve duro y liso. Y ella lo plancha pa'l piso, hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso se ve duro y liso Y me gustó su actitud También como le entra el shampoo Le vacilé un toque y se me puso boom Mi banda tal ritmo vacilando full Que lo que juego de dos, tres de los boom Perreando en lo oscuro Ya lo bailan contra el muro Los parlantes los saturo Ahogándome al ritmo del humo Perreando en lo ya lo bailan contra el muro, los parlantes los saturo, ahogándome al ritmo del humo, yeah, yeah, yeah. ahí para bomba, elegante que lo que otra vez. Con estilo y elegancia, perro. Cumbia 420 negro, eh.